Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 9, 1522 Itinalaga bilang ikadalawang daan labing walong banal na papa si Pope Hadrian VI. Siya ay isinilang sa Utrecht, Holland at ang kauna-unahang leader ng simbahan mula sa nasabing bansa. Sa kanyang ah, panahon ng panunungkulan, naging mainit ang isyo ng Protestant Reformation habang patuloy naman ang banta ng mga Turko laban sa simbahan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.